ikiganiro mwagiteguriwe na Etienne Manirakiza nongeye kuba ikaze mu ntango za kino kiganiro muganga nayimana Caritas yanonosoye kuvura indwara zo mu nda adusigurira iyi ndwara ituma aho umushishito uhurira n'umuhogo hatugara neza bita Beyanse Cardial mu rurimi rw'igifaransa Eh, indwara yitwa eyansi karudiyare uyisigura neza duhereye kwibutsa ko ku muntu akomeye hagati y'umushishito n'umuhogo hariho aho bihurira aho bahurira niho bita karudiyare aho hantu bihurira rero ku bisanzwe hasanzwe hugawe n'umutsi witwa diyafuragma ku muntu akomeye umuntu rero afise iyo ndwara mwabuze yitwa eyansi eh, karudiyare avuga ko aho hantu haba hatugara neza hatugara neza cyangwa hatugara na buhoro buhoro iyo hatugara na buhoro buhoro tuvuga tuvuga beyanse karidiyari iyo hugara buke buke tuvuga ipokontinanse karidiyari ni ukuvuga yuko ingufu zo kugara z'uwo mutsi diyafuragme ntiziba zikwiye naho nurumva hariho ingorane hariho ibimenyetso hariho ibice biba mugabo bitangana ubwo buryo bubiri bwa beyanse karidiyari canke ipokontinanse karidiyari ipokontinanse karidiyari ifata abantu bameze gute mbe beyanse karidiyari ifata abahe bantu b'imyaka ingana gute kumenga hariho itandukaniro umuntu ariko arabyumva Eh, tuvuga Alliance Cardiale ah, kwaho hantu umuhogo guhurira n'umushishito hatugara na buhoro buhoro canke ko hugara buke buke tuvuga ko abantu iyo ngwara ifata ari bamwe gusa ni uko hamwe haba hafise ibibazo buke buke handi bikaba bikomeye kubera hatugarana buhoro buhoro rumva ni indwara imwe ku mice itandukanye ikirungurira no kuduga kw'ifungurwa mu muhogo umuntu yafunguye ni bimwe mu bimenyetso by'indwara ituma ahurira umushishito n'umuhogo hatugara neza ngo kandi ibyo bimenyetso bihwanye n'ingaruka z'uko hagati y'umushishito n'umuhogo hatugara neza ibimenyetso by'iyi ndwara ku bisanzwe umurwayi aje kwivuza ntavuga ati jewe nje nivuza icyo tukwita beyanse karidiyari ibimenyetso by'iyo ndwara bihwanye n'ingaruka zikurikira ko aho hantu hagati y'umushishito n'umuhogo haba hatugaye neza hatugaye neza rero umuntu acagira iki hariho ibyo twafunguye amazi imfungurwa ntibyategerezwa gusubira kuduga ngo bije mu muhogo biva mu mushishito jeto mu gihe rero aho hantu hatugaye neza bica biza biraduga biduze rero ibyo twafunguye ku bisanzwe mu mushishito hasanzwe hariho aside itegerezwa gukorwa kugira ngo ifashe mu kuyungurura no guhingura ibyo twafunguye iyo aside rero iraheza igasubira inyuma ikadugana n'ibyo twafunguye bikava mu mushishito bigashika mu muhogo muri icyo gihe rero umuntu acaza afise ibirungurira hari umuntu akubwira ati je ngiye kwibrosa canke nza mbona ibyo nafunguye bigarukiye mu muhogo canke bisohotse icyo twakwita hagiririgitasiyo uno muganga dusigurira ko kuvyibuha cyane gufungura ifungurwa zirimo ibirungo byinshi no kunywa ibinyobwa birimo gaze ari bimwe mu bitera indwara ya Beyance cardiale ibituma iyo ndwara ibaho cyangwa aho hantu haduka ntihugare neza tugaruka nko kuvuga ko abo baba bakunda gushikirwa n'iyo ndwara n'abantu bameze gute ku mwana twavuga ko ari ni bimwe bya hipocontinence cardiale tuvuga yuko haba hatarashobora kugara neza mugabo ku mwana bigenda bihera muramaze kubona ko hari ibintu bita kuboga bikunda kuza ku mwana akiri muto mugabo uko agenda akura bigenda bihera mugabo mu nyuma ku muntu akuze urumva rero iyo ndwara iraheze ikaza ku muntu akuze kuri uyu muntu afise ibiro byinshi abo twita rezobeze abo bantu bose baba bafise ukuntu mu nda hategerezwa kuba ari hanini ni igihe nk'umupfasoni yibungenze ni kuri abo bantu bakunda gufungura ibintu birimo ibirungo byinshi canke eh, zijya twokwita boisson gazeuse itabi n'ibindi bintu bishobora gutuma umuntu ashobora kuja muri iyo situation yuko haba hariho ukuntu mu nda ari hanini bigatuma ha hantu hategeza kugara neza hahagarika kugara nk'uko hategeza kubikora canke kandi abo bantu bafise ibintu bya stress abantu bari eh, muri context ya stress barakunda kugira bintu by'izi ndwara uno muganga anamenyesha kandi ko umurwayi afite ibimenyetso by'indwara ituma ahahurira umushishito n'umuhogo hatugara neza bamutuma igipimo cyo kumurika mu muhogo bita endoscopy digestive haute mu rurimi rw'igifaransa umurwayi aje afise ivyo bimenyetso twavuze vy'ibirungurira no kumenga byo tokwita mu kirundi kubogura umuntu akuze urumva bari ingwara hariho ibipimo dutuma ahanini n'igipimo kimwe citwa uh, endoscopy digestive Gwino ngwara ivugwa hisunzwe ivyayiteye. Mu kugira tumenye ingene iyi ngwara yovugwa kugira n'abatwumviriza babitahure neza twosubiramwo ibintu twita facteur favoriza ibintu bituma umuntu agira iyo ngwara twavuze ko ni ibintu byo kugira ibiro vyinshi ni cyo gihe umufasano yibungenze ku muntu ari karakura ni kuri uwo muntu afite ibintu afungura eh, bituma umuntu ukora aside nyinshi mu mushishito rero mu kuyivura duca duhera muri ibyo by'uko umuntu yoraba akagabanya ibiro agashikira abize ubuhinga bwo gutunganya ingaburo eh, nutritionist bakamufasha guta ibiro aho oye guta ibiro bifatanye no kuraba ibyo umuntu afungura bigafatana no gukora eh, siporo no gukoresha umubiri umuntu hagati ibiro rwose si iyo kugara imiti dutanga ni ya asidi igatuma iyo asidi idatera ibikomere ikindi gikomeye cyane dufise mu mico abarundi benshi bafise ni ugugotomera amazi umuntu ariko arafungura ayo mazi ku bisanzwe uyanywa imbere y'uko ufungura kugira ngo agende yonyine umushishitsi yarunga ikiyaja ntazi kongereza eh, ibyo tuba dufise muri resitora ngo bihurireyo n'imfungurwa uharure nk'umuntu afise eh, iritiro ry'ibintu mu nda ugiye kuryama urumva yuko iyo uri kurafungura rero byose bigerekerana mu muhogo urumva yuko udategeza ntuza gufungura ibikwiye muri icyo gihe hagera n'igihe umuntu akaja no mu bagira indwara zo gufungura nabi kubera n'uburonka ibikwiye muri icyo gihe rero haba hageze yuko umuntu avuga ati genda ababaga bagufashe kugira barabe yuko bosubira kuramforosa amfete aho hantu hatugara neza kugira kugakogwa muri uwo mwanya kuri bake byanse ko ubafasha na buhoro buhoro ukoresheje ubwo buryo bw'imiti ubwo buryo bwo kwigisha ingene umuntu abaho mu buhinga bwo kwifungurira no kubaho iyi mwumviriza ni radiyo isanganiro turi mu kiganiro kansonga no kamenya turi ko tuganira ku ndwara ituma ahahurira umushishito n'umuhogo hatugara neza bita beyanse karidiyare mu rurimi rw'igifaransa umutumire ni muganga nayimana Caritas yanonosoye kuvura indwara zo mu nda ijwi mwumva ni rya Etienne Imanakiza ngo umuntu ataragwara indwara yoyirinda mu guta ibiro mu kugabanya imfungugwa zirimo ibirungo byinshi nk'uno munsi tuvuga tuti umuntu yoba ariko aradukurikira ariko arakurikira ibiganiro akaba adafise ibyo birungurira akaba ataragira ibi byose twavuze byerekana iyo ndwara tugabanya ibyo birungo dushyira mu byo dufungura twota ibiro kuri uwo wese abona ko biriko birarenga kandi kugira ubone ko birenga ni uko uba eh, wagiye ku muganga akakubwira ati kwingene wewe ufise igihagararo cawe ukwiye ibiro bingana uku ni ukuvuga yuko naho ngaho iwacu ibintu vyerekeye kwiga ico utegerezwa gufungura utagwaye ntibiri mu mico y'abarundi ariko turakwiye kubyiga kubera izo ndwara ziri uburaya izo ndwara ziri muri amerika ngaha natwe turazibona byo rero byo dutuma duheraho tuvuga tuti sinze ngende kwivuza ari uko nageze kurwara umutima canke nagwaye diyabete canke nagwaye umugongo canke ndiko ngira ibi vy'amabeyanse karadiale canke ndiko ngira izi ngaruka mbi zose zijanye no gufungura bitari vyo twoshira inguvu rwose kugenda tugashikira abahinga babinonosoye tugashikira ah, abo badufasha gutunganya gutegura kumenya icyo umuntu afungura ku myaka yose tuba turimo y'ubuzima eh, ngire ko ndababwira yuko oh, jewe ndi muri abo bahinga banonosoye eh, turetse ibyo by'indwara zo mu nda banonosoye n'ubuhinga bw'ingene umuntu yotora ibyo afungura ibyo ari byo nutritioniste indwara ya Beyanse Cardiale irafise ingaruka nyinshi harimo kansera yo mu muhogo bisigurwa na muganga Nahimana Caritas uretse ubu buzima bw'umuntu aba afise adafungura ngo ahaga uko ashaka canke ari impanuro mutanga ku barwayi b'iyo ndwara impanuro rero twotanga ni uko abarundi n'abandi bose batwumviriza tukwitaho ibyerekeye ibyo dufungura ntituje muri abo baja mu biro birenze hanyuma tukagerageza iyo twumvise ko byashitse tukagira ibirungurira tukagira ibyo byo kuboga kandi umuntu aba akuze ataba ari ibyo akirimwo tugashikira abamuganga babinonosoye bakadufasha ibikurikira bica biva kwa muganga ibyo gufata umuti umuntu akubwira ngo je mfise ikirunguriro irashanywa iki je nanje nshamfata iki tubireke kubera aragufasha mugabo agutuma indwara inyegera ntivugwe neza hakekare ni hano ikiganiro kansongano kamenya cuno munsi kigarukiye aho twari ko tuganira ku ngwara ituma ahurira umushishito n'umuhogo hatugara neza bita Beyanse Cardiale mu rurimi rw'igifaransa ndashimiye umutumire wacu muganga Nahimana Caritas yanonosoye kuvura indwara zo mu nda ndabashimiye namwe mwari muduteze yompi Etienne Manirakiza nabateguriye kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha umunsi nk'uyu nk'aya mango mugira amagara meza murakoze